Tanog ning trumpita pakusugun Jesus liwat madatung, Mga barabaklay magurugma Jesus liwat madatung, Siya madatong siya Jesus liwat madatong. Ini ang Tingo Ning Paglaom, ang programang hatod sa Indukan Hope 7 Internet Radio asin ako ang sa indong makakaibahan sa programa, Dan Rivero. Minaimitar na ibahanin to kami sa laog ng 30 minutos nin mga pakanood manood sa marhay nga sulod, maugma asin mapusog na relasyon kan kada pamilya, urog na sa kaaraman manood sa mga tataramon nin mahala Diyos. Kinukumusta po niya mo ang sa tuyang mga paraantabay sa laog asin sa luwas kang Pilipinas. Asin kung igwa kamong gustong ipaabot sa programa, Padara ang mensahe sa email na hope77741 at yahoo.com hope77741 at yahoo.com o kaya mag-text o mag-upload sa smart number 0946 50 0946 50 o sa Globe 0917-154-6664 0917-154-6664 Nauugma po kami na maging kapartika mo sa programang ini. Tingog ni Paglaog. Siyama datong, siyama datong, Jesus liwat madatong.